Šį pratimą sudaro 10 užduočių. Kiekvienoje užduotyje ekskavatorius paima žaislą vaikų žaidimo aikšteliai. Pasisteng prisiminti visus žaislus ir surasti ekskavatoriaus paimtą žaislą.